dangera se ce aquo. Pro la climata shangio, pli altigias la dangero, ce bordoi de maroi cae riveroi. Malgrau tio, pli cae pli da homoi setlas en regionoi, cie minazas inundoi. Iam deciam homoi estas allogatai de la aquo. Ili preferas setli ce mar bordoi, cae laulonge de riverai e Sed tiui locoi de sopiro convertigias dum epocoi de pli altigiantai mar niveloi, cae de pli fortai pluvoi, al locoi de dangero. Tion montris nur antaune longe, la inundoi en Grecio, au en Noviorco, la climata shangio instruas teni distanzon. Principe, char malgrau tio, la prisetlado de inundotai regionoi circa la ter globo sen stupe crescis inter la iaroi 1985 cae 2015 scribas sciencistoi de la Monda Banco en faca giornalo. Hodiau, vivas duoble tiom da homoi en aparte minazzatai inundo regionoi, ol ancorao antau quar iardecoi. La crescado, en la plei forte endangerigitai regionoi, estas ec pli alta, ol en la securai regionoi. An adaptigi alla dangeroi de la climato, multae landoi ec pli forte cae active acceptas ilin, resumas la autoroi. Ilia laborajo estas la unua tiel amplexa cae tuttera registrado de la situazio. La sciencistoi analisis satellitain datumoin, ciui datas de antau iardecoi, cae ciui parte nur nun estis disponeblai. Tiel ili povis mesuri la disvastigion de setleioi lau la curo de la tempo. Tion ili seque comparis cun mapoi pri inunda risco. Cetio ili unua foie inclusivis ciuin tipoin de inundoi, do tiaen ce marbordoi, ce riveroi, cae pro pluvego. Compare cun pli fruae studoi, tio estas vere revoluzia, diras germanas ciencisto de la Germana Centro pri Aviado cae Cosmonautico, ciu parto prenis en la studo. Inter la jaroi 1985 cae 2015, homoe circau la ter globo prisetlis inundo regionoin sur areo de entute pli ol septec quin mil quadratae kilometroi. Tio correspondas alla areo de Austrio. Pli ol decono de ciui sur construitai regionoi en la mondo estas intertempe confrontitai cun alta, gis tre alta dangero de inundo. Tio signifas, iliai areoi staras en caso de jarcenta inundo almenau duonan metron, au ec almenau unu cae duonan metroin sub aquo, Ciel tio ocasis en la inundo de la Arnvalo en Germanio en la jaro 2021. Laula studajo, precipe unulando construadas enorme en inundo regionoi, nome en Cinio. Ceties orienta mar bordo, la prisetlitae litai areoi, en la plei forte trafotai regionoi, pli ol tri obligis. Post tio sequas landoi kiel Vietnamio, Hindio, cae Thailando. La studestro mencias aparte Vietnamion. Etch ancora nun en Ho Chi Minh urbo estas construatai la longe de riveroi nubs crapai domegoi, quie la risco pri inundoi estas tre alta, li diras. Ili construadas tiel quaso ili estus frenezai, li havas por tio du explicoin. Unu flanque translogigas multae mal homoi alla grand urboi. Nur estas tie ne ofte suffice da loco por nov alvenintoi. En Vietnamio, iam prescau unu triono de la marborda linio estas sur construita. Ili do devas setli en regionoi cun alta risco de inundoi, li diras. Aliflanque en lando e kiel Cinio, Vietnamio kai Thailando, la logiantaro, kai la economio crescas tiel rapide kai tie la registaroe ofte ne metas grandan valoron al construai normoi kai securezai mesuroi. En ricae landoi kiel Usono kai Japanio au en Europo nur je la unua vido la afero aspectas pli bone. Tiel la homoe ecte la jaro 1985 construis relative pli sur securae areoi. Tio tamen ne signifas che ancau tie estis prisetlitae regionoi cun alta dangero de inundoi. Crome, multae inundo regionoi estis prisetlitae iam antau la jaro 1985. Exemple en Nederlando, pli ol triono de ciui villaggioi cae urboi situas en regionoi en ciui minazas inundoi. La risco nur tial estas limigita char la lando estas suffice ricia por protectisin helpe de digoi. Tio tamen ne inclusivas la pli altan riscon pro la climata shangio.